és el nostre primer programa de Cotorradio. Hola, som Pepe i Eloi. Som del Col·legi Pintor Sorolla de les Alqueries. Anem a 6B. Portem des d'infantil junts menys dos persones, Larissa i Jacqueline. Estem en classe d'atenció educativa i anem a fer una ràdio que es dirà Cotorradio. I ara Eloi ens explicarà per què ens diem Cotorradio. Ens diem cotorradio perquè la paraula cotorro se li diu a la gent que parla molt. I com nosaltres parlem molt, mos hem dit Cotorradio. Ens diem Cotorradio perquè nosaltres vam fer votacions d'altres noms i el que més vot, vot ha sigut ha sigut Cotorradio. Hola, som Alba i Lídia. I vos anem a dir uns quants acudits. Això eren dos andalusos que anaven pel bosc i un va veure una boa i va dir «Eh, tio, una boa!» i contestà l'altre «Viva els nubis, viva els nubis, viva els nubis!» Això eren dos rates penades que tenien molta fan i veuen una altra amb els morros plens de sang i diu una «Anem a preguntar-li com s'ha fet els morros així?» Lo pregunten i diu «Vosaltres heu vist aquella farola?» «Sí, pues jo no». era un bow y una vaca, y al bicho una valla, y el bow volía con conocer de la vaca. Alesores va a saltar la valla, y le dio la vaca al bow. Hola, en tu flor de primavera, pero en pos flor porque la primavera ya ha Y le contesta el bow, hola, yo soy Pepito, pero en pos pe porque el pito me dedica a saltar la valla. mamá, mamá. ¿Qué? ha picado una serp. Cobra? No, gratis. Aquí está seguro el los spy Espero que vos haya agradat. Hola, son Larisa y Y y han a una entrevista al nuestro mestre feliz. Açò ho fem perquè hem fet una ràdio i ens ha paregut interessant fer-li una entrevista. Felip, quants anys porta sent mestre? Sent mestre porte 10 anys. Vaig, estat a les, alqueries, eh, a les Alqueries, però també he estat a Borriana i a Artana, bueno, i també a Vilareal un any. En quants cursos has sigut mestre? Quan estava en Artana, en Vilareal, i en Borriana vaig ser mestre d'educació física, per tant vaig dur a tots els cursos de l'escola. I així a les Alqueries he, set, he sigut tutor de primer cicle i de tercer cicle. Què t'han paregut els alumnes? Molt bé, jo m'ho he passat molt bé en els alumnes. Han hagut alguns que han sigut un poc més revoltosos que uns altres, però en general molt bé. Els mestres de l'escola són amics teus? Home, amics, amics tots no són, però són companys i en general són tots molt bons companys. T'agrada l'escola? Així a les Alqueries tenim una escola molt, molt xula. I sí, m'encanta, m'agrada molt. Què t'agrada fer després de l'escola? Després de l'escola m'agrada estar en les meves filles, m'agrada veure la tele, m'agrada llegir, navegar per internet, etcètera. I finalment, quina música t'agrada? Pues de música m'agrada molts tipus, o sigui, quasi tots els tipus. Últimament escolte més a un grup que es diu Manel i sobretot m'agrada molt la música que fiquen en una emissora que es diu ICAT-FM. Això és tot. Gràcies, Felip. Hola, soy Anna. Avui en Cotorradio, Laia, Marta y yo us a hablar de la música consagrada y agrada. diferentes grupos que nos Cali y el Dandy, Selena Gómez, Obrim Paz y Macedonia. Yo os a hablar de Cali y el Dandy. Son dos germans, Mauricio y Alejandro. Van a ir a Cali, Cali, Colombia. Mauricio va el 15 de octubre eh, del 1988 Y Alejandro el 3 de septiembre del 1993. Eh, canten música, pop, electrónica y hip hop en Castilla. álbumes de les seues cançons son Ven a mí, Gol, Bésame, etc. Jo us parlaré de Selena Gomez. És una xica d'uns 18 anys que també canta pop, però en anglès. Algunes de les seves cançons són Shake It Up, Wasseis, etc. Obrim Pas és un grup de xics que canten rock en català. Són de València i, algun, i algunes de les seves cançons són del Sud, a ahir, etc. Aquest grup es va formar el 4 de novembre de 1993. Jo us parlaré de Macedònia. És un grup de música format l'estiu des 2001. Està format per 10 persones. Canten pop rock jove. Algunes de les seues cançons són Cuchi Cuchi, Superfashion, etc. Això ha sigut tot. Adeu.